Indar hageman batean sartzea erabaki dute Baionako postako langileek. Hamabi tornada murriztu nahi zituela jakinarazi zien langileek postako zuzendaritzak. Horrek erranailuke nahi luke gaur egungo berroita hamar langiletaik herena galditaikela. Horren justifikatzeko zuzendaritzak gutun kopurua tipitua dela aitzinatu du. Langileen dako lantzama ez dela tipitu ordea Baionako postan lan egiten duen Sebas Lopez zuzendaritzak e, eh, justifikatzen du e, neurri e, erranez badirela gerdo eta gutiun gutiago banatzeko. Baina e, gu badakigu badela egiazko tartea errealitatearen eta zuzendaritzak uh, irragarri duenaren artean. Enplegu suntsitzeaz gain, lanbaldintzek ere txartzerat egin lezakete postako langileen dako. Sebas Lopez. Esan nahi du uh, luzeagoak direla, gutiun uh, gehiagorekin banatzeko, beraz, ikusten ahaltugu akordioa eh, beste uh, bulegoetan, eh, angelun, angelun bezala adibidez, kidura, uh, razoi fisikoak eta moralak uh, postarien zat, simpleki. Zuzendaritzak proposatzen duen postu murrizte hori ez da horren argahia langileen dako. Gainera, erabaki honen arzea, postako langileen ordezkariekin negoziaziorik ukan gabe eginda. Mementukotz zuzendaritzak uh, ukatzen du uh, negoziatzea, lamintzatzea, postarien uh, eh, ordezkariekin. Errakusten du, nonbait, uh, ez dela egiazko uh, ez soziala postan gaur, gaur egun, eta be, indar, uh, indar jokoan sartu girela. Horrez gain, postako zuzendaritzak ordezko langileak hartu zituen greban diren langileen ordezkatzeko. Horizela medio gibelatua izan zen greba mugimendurako deia funtsean. Sebas López. Jakin behar da, haste untan, eh, zuzendarritzak hartu ditu eh, hogeita ogei hamar eh, bitarteko langile uh, egiteko eta gure uh, ordezkatzeko. Uh, bon, jazoia uh, da, ikusten da hola e, entxeatzen da nunbait e, greba hausten. Baina, e, jakin behar da gaur egun, baionako e, pietunen euneko eun greba e, mugagabean sartu direla. Naiz eta jakin indak jokoa gogoja izanen dela, Baionako postako langileek greba mugagabea itzinerat ere maiteko xedea dute, lanpostu mugizketa horren kontra joaiteko Eta lanbaldintza duin batzuen defendatzeko